U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. O vjernici, ugovore ispunjavajte. O vjernici, dozvoljena vam je stoka osim onih životinja čija će vam se zabrana navesti. I dok obrede hađa obavljate, nije vam dopušteno da lovite. propisuje onako kako on hoće. O vjernici, Allahove obrede hađa ne obeščašćujte. Ni sveti mjesec, ni kurbane. A naročito ne one pogrlicama nagizdane. Niti ljude svetom hramu zapućene. Niti ljude svetom hramu zapućene. koji od gospodara svoga traže zadovoljstvo i obilje. A kad obrede hađavi obavite, tad lovite. i nek vas mržnja prema narodu nekom ne navede zbog onoga što vam dolazak svetom hramu spriječiše da taj narod napadnete. Dobročinstvom i bogobojaznošću vi se pomažite a u grijehu i neprijateljstvu vi ne sudjelujte. I Allaha se bojte, jer doista Allah žestoko kažnjava. zabranjena vam je strvina i krv i svinsko meso i sve što je zaklano u nečije drugo, a ne ime Allahovo i ona životinja koja je udavljena i koja je ubijena i koja je strmoglavljena i koja je rogom nabodena i koja je od zvijeri naklana, osim ako je od vas preklana. koja je na žrtvenicima žrtvovana i zabranjuje vam se da strelicama gatate. Jer to grijeh je. Danas su nevjernici u očaj pali zbog vjere vaše. Zato njih se ne bojte, a mene se bojte. Danas sam vam vjeru vašu upotpunio i blagodat svoju prema vama ispunio i da islam vaša vjera bude ja sam htio. A onaj ko bude primoran, kad glad hara, bez namjere da čini grijeha, Allah takvome prašta i samilostan je. pitaju te šta im je dozvoljeno. Ti reci. Vama su lijepa jela dozvoljena. I ono što vam ulove životinje, od vas lovu podučene, onako kako je i vas Allah naučio. Zato Što vam one uhvate, vi jedite. I Allahovo ime, pritome vi spomenite. I Allaha se bojte. A Allah brzo račun sviđa. danas vam se dozvoljavaju lijepa jela. I vama je dozvoljena hrana onih kojima je knjiga data. A i vaša hrana njima je dozvoljena. I dozvoljene su vam čestite vjernice والمحصنات من المؤمنات والمحصنات i čestite žene onih kojima je knjiga data prije vas kad im vjenčane poklone njihove dadnite s namjerom da se njima oženite. Muhsinina gajra musafihina wala A ne da blud činite, niti da ih za prilježnice uzimate. onaj ko od vjere odpadne, njemu svako dobro djelo propadne. Na onom svijetu među nesretnima je. namjeravate da namaz obavite, vi lica svoja umijte i ruke svoje do iza lakata operite. Glave svoje vi potarite i noge svoje do iznad članaka operite. operite. Ako ste neokupani, vi se okupajte. I ako budete bolesni ili budete putovali, ili budu neki od vas prirodnu potrebu izvršili. Ili sa ženama svojim odnosima imali, a vode niste našli, tad te jemom uzmite. rukama svojim čistu zemlju dotičući i njima preko lica svojih i ruku svojih prelazeći. Allah ne želi da vam nikakve teškoće učini. već želi da vas očisti. I blagodat svoju prema vama u potpuni. tako vi zahvalni bili. I sjetite se Allahove blagodati koju vam je podario. I zavjeta kojim vas se obavezao kad ste rekli čujemo i pokoravamo se. I Allaha se bojte. Allah doista svačije misli znade. za Allahovu istinu budite i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja prema nekom narodu ne navede pa da nepravedni budete. Vi pravedno postupajte. To je bogobojaznosti bliži. Allaha se bojte. On je doista obaviješten o svemu što činite. A Allah je obećao onima koji vjeruju i rade dobra djela njima oprost grijeha i nagrada golema. A koji ne budu vjerovali i budu znake naše poricali, ti će biti vatri stanovnici. O vjernici, sjetite se blagodati Allahove prema vama kad je jedan narod žudio da njegovih šaka dopadnete. Pa Allah od vas odvrati šake njihove. I Allaha se bojte. A na Allaha nek vjernici oslanjaju se. Allah je uzeo zavjet sinova Israilovi i dvanaest riješina njima smo poslali. Ja sam doista uz vas, Allah obznan. Ako namaz budete obavljali i zekat budete davali. I u poslanike moje budete vjerovali. Ako ih budete štovali, iz draga srca Allahu zajam davali Vaše grijehe ja ću vam sigurno pokriti. vas u rajske bašće kroz koje rijeke teku uvesti. A koji nakon svega toga ne bude među vama vjerovao? taj je doista s pravog puta zalutao. Ali zbog toga što su zavjet svoj kršili, mi smo ih prokleli i da im srca kamena budu, mi smo učinili. A oni su riječi iz mjesta njihovih istavljali i udio svoj za koji su opominjani bili zaboravljali. i neprestance ćeš ti na urotu njihovu nailaziti. Osim kod nekolicine njih. A ti preko toga prijeđi i njima uprosti. Jer Allah doista dobročinitelje voli. ومن الذين قالوا I od onih koji kažu mi smo kršćani, zavjet njihov smo uzeli, pa su udio svoj za koji su opominjani bili zaboravljali. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم I mi smo među njih neprijateljstvo i mržnju sve do dana sudnjega ubacili. A Allah će im obznaniti sve što su oni činili. O sljedbenici knjige, evo, naš poslanik vam dođe. I mnogo toga što vi skrivate od knjige, on vama objasnit će. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير I od Allaha vam dođe svjetlost i knjiga razgovjetna. Allah njome one koji za zadovoljstvom njegovim žude na pute spasa upućuje. I iz tmina na svjetlo svojom voljom njih izvodi ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط I pravim putem on ih vodi. مستقيم Nevjernici su oni koji vele Doista je Bog Mesih, sin Mejremi Ti reci, Ko je taj ko može Allaha da spriječi? Da on ako hoće, Mesiha, sina Mejremina uništi i majku njegovu i sve na zemlji. Allahova je vlast i na nebesima i na zemlji وما بين i na onom što je između njih. يخلق ما On stvara šta hoće. يشاء. والله A Allah على doista sve može. I jevreji i kršćani vele. Mi smo djeca Božja i njegovi miljenici. reci Zašto vas onda on zbog grijehova vaših kažnjava? Ne, vi ste samo ljudi koje on stvara. On kome hoće prašta, on koga hoće kažnjava. I Allahu vlast nebesa i zemlje i onog što među njima je pripada. sljedbenici knjige. Naš poslanik vam evo dođe, nakon što jedan dio vremena bez poslanika prođe, da vam objasni. biste rekli, ne dođe nam radosne vijesti donosilac, ni opominjate. I evo, dođe vam radosne vijesti donosilac i opominjatelj. sve može. I kad Musa narodu svome reče O moj narode Allahove blagodati prema vama vi se sjetite kad on neke između vas učini verovjesnicima وجعل i neke učini kraljevima, ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم i kad vam dade to što nikom na svim svjetovima nije dao. O narode moj, u svetu zemlju uđite koju vam Allah odredio je. i nazad se vašim tragovima ne vraćajte. Pa da se tako izgubljeni vratite. A oni rekoši, O Musa, u svetoj zemlji je narod silnički. I dok god iz nje ne izađu oni, nećemo u nju učiti. čovjeka između onih koji su se Allaha bojali i kojima Allah blagodat svoju podari, rekoše. Na kapije njihove vi navalite. I kad kapije vi prođete, pobjednici ste. Allaha se, ako ste vjernici, vi oslonite. O Musa, rekoše, dok god su u svetoj zemlji oni u nju nećemo ulaziti mi idi ti i gospodar tvoj pa se borite vi a mi ćemo ovdje ostati Musa reče, gospodaru moj, ja nemam vlasti ni nad kim, osim nad sobom i bratom svojim. Pa presudi nama i ljudima griješni. I Allah reče, Sveta zemlja će im 40 godina zabranjena biti. I oni će zemljom lutati A ti za narodom griješnim nemoj očajavati. pripovijest o dvojici sinova Ademovi, onako kako jest. Kad su njih dvojica žrtvu primijeli i od jednog primljena bi, a od drugog ne bi primljena. ja ću te zbilja ubiti. A onaj reče, Allah prima samo od bogobojazni. A ako ti ruku svoju prema meni pružiš da me ubiješ, ja svoju ruku da te ubijem prema tebi pružiti neću. Ja se doista bojim Allaha, svih svjetova gospodara. Ja želim da ti i moj i svoj grijeh poneseš i vatri stanovnik budeš. A takva je kazna za nasilnike sve. I duša njegova navrati ga da ubije brata svoga i ubi ga. I gubitnikom posta. I Allah posla jednog gavrana da po zemlji kopa, da mu pokaže kako da zakopa lijes brata svoga. I on povika, teško meni. Zar ne mogu ja da poput ovoga gavrana zakopam lijes svoga brata? i on se pokaja. I zbog toga smo mi sinovima Israilovim propisali ko ubije nekoga koji ubio nije, ili koji na zemlji nerede činio nije. Kao da ljude poubijao sve. Kao da je ljude poubijao sve. se sačuva život nečiji. Kao da je sačuvao živote svih ljudi. Nima su poslanici naše jasne dokaze donosili. pali su mnogi ljudi, opet na zemlji, sve granice zla prelazili. kazna za one koji protiv Allaha i njegova poslanika ratuju ili koji na zemlji ne reciju da se ubiju ili razapnu ili da im se ruke njihove i noge njihove unakrst odsijeku. nakrst se iz zemlje izgnaju. To je njima poniženje na ovom svijetu. A na onom svijetu njima patnja velika. osim onih koji se pokaju prije nego li im odmjerite kaznu. I znajte, doista je Allah oprostitelj grijeha i samilostan je. vjernici. Allaha se bojite i nastojite da mu dragi budete. I na putu njegovu vi se borite da tako uspjeh zadobijete. kad bi nevjernici sve što je na zemlji posjedovali i još toliko imali, sve bi to oni dali. Ne bi se od kazne onog svijeta odkupili, a premljeno im bilo ne bi. zaželjeti da izađu iz vatri, ali njima iz vatri izlazka biti neće. Njima patnja neprestana. prestana. krade. Odsjecite ruke njihove. To im je za ono što uradi se kazna i od Allaha opomena. A Allah je silan i mudar. se nakon zvoga zlodjela pokaje i ko se popravi. Pa Allah će i njemu oprostiti. Allah doista grijehe prašta i samilostan je. zar ne znaš da Allahu pripada vlast nebesa i zemlje? On će kazniti koga on hoće. A kome hoće, oprostit će. sve može. O poslaniče, neka te u očaj ne bacaju oni koji se u nevjerstvu natječu među onima koji ustima svojim izjavljuju, mi vjerujemo. A ne vjeruju srca njihova. riječi slušaju i tuđe besjede rado prihvataju i tebi ne dolazi. Oni riječi s njihovih mjesta istavljaju se s riječima ovim dođe, to prihvatite. A ako vam se one ne ponude, oprezni tad budite. A koga Allah želi u nevjerstvu njegovu ostaviti, tako on ti ne možeš ništa mimo Allaha učiniti. To su oni kojima Allah ne želi srca njihova očistiti. Njima na svijetu ovome poniženje pripada. A na svijetu onome njima kazna golema. Rado laži slušaju, rado ono zabranjeno Rado ono zabranjeno jedu. ako ti dođu, بينهم أو أعرض ti im presudi ili se od njih okreni, وإن a ako se od njih okreneš ti, تعهم فلن tebi neće moći nauditi. يضروك شيئا ako im budeš sudio, sudi im po pravdi. Allah doista pravedne voli. Allah doista pravedne voli. A kako da od tebe traže da im ti sudiš kad oni te vrat posjeduju? U kome propisi Allahovi imaju? Oni bi se od presude tvoje okrenuli. i nisu vjernici. Mi smo doista te vrat objavili. U njemu je uputa i svjetlost. po njemu vjerovjesnici sudiše onima koji od jevrijeja Allahovu vjeru prihvatiše. I pobožni sudiše. I učeni od kojih se tražilo da knjigu Allahovu čuvaju. svjedoci. Ljudi se ne bojte, mene se bojte. Moje ajete za prezrenu cijenu ne predajte. koji ne sude po onom što Allah je objavio. Pravi su nevjernici. A u te smo im propisali. glava za glavu i oko za oko i nos za nos i uho za uho i zub za zub a rane nek poravnaju se ko od odmazde odustane, to će mu biti grijeha i skupljenje. A koji ne sude po onom što Allah objavio je, takvi su pravi zločinitelji. smo Isaa, sina Mejremina, za njima poslali. Da te vrat prije njega objavljen potvrdi i inđil smo mu dali. U njemu je uputa i svjetlo. objavljen potvrdio, koji je uputa i pouka bogobojaznim. Nek sljedbenici Inđila sude prema onome što Allah u Inđilu objavio je. koji ne sude po onome što Allah je objavio. Takvi su pravi raskolnici. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ A i tebi knjigu objavljujemo s istinom. da potvrdi knjigu prije objavljenu ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله عليك i njihove strasti ne slijedi. أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عن I ne odstupaj od istine što ti dolazi. جاءك من الحق I mi smo, da svi vi zakoni pravac imate, odredili. A da je Allah pio, on bi vas sve jedne vjere stvorio. Ali je on htio da vas iskuša u onom što vam je objavio. Zato u dobru se natječite Allahu ćete se svi vratiti مرجعكم جميعا i on će vas o svemu onom obavijestiti بما كنتم u čemu se razilaziste. فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما I presudi im po onom što Allah objavlji. Spraste njihove ne slijedi. Ti sprem njih na oprezu budi. Da te ne odrate od dijela onog što ti Allah objavi. الله إليك فإن تولوا A ako glavu okrenu, فاعلم أنما يريد ti znaj da Allah želi da njih zbog nekih grijehova njihovih kazni. ببعض ذنوبهم Ali većina ljudi su griješnici. فاسقون Zar oni za paganskom presudom žude? Pa ko je taj ko je od Allaha sudac bolji narodu koji čvrsto vjeruje? od Allaha sudac bolji narodu koji čvrsto vjeruje? O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevrijeje i kršćane, Oni su jedni drugima zaštitnici. A koji od vas za zaštitnike uzme, njihov je. Allah doista neće na pravu stazu uputiti narod silnički. Ti vidiš one u čim srcima bolest je kako se natječu njima da odu govoreći Bojimo se kakve nesreće da nas ne snađe A pa možda će Allah doista pobjedu dati. I ili neki izlaz od sebe pružiti. Pa će se tada oni zbog onog što su u dušama svojim skrivali kajati. I reći će vjernici, A zar su doista to oni koji su se čvrsto Allahom, najvećom zakletom svojom, zaklinjali? I da su zaista s vama govorili. Djela njihova u propast će otići oni stradalnici postati. Ako neki od vas od vjere svoje otpadne, Allah će doista mjesto takvi dovesti ljude koje on voli i koji njega vole. Vjernicima ponizne osvrne. Na Allahovom putu oni će se boriti. Ni od čijeg prijekora neće strepjeti. A pa to je Allahov dar. On dar svoj kome hoće podaruje. يشاء والله Allah sve obuhvata i sve znajući je. عليم. إنما ولي Vaši zaštitnici su samo Allah i njegov poslanik. I vjernici koji namaz klanjaju i zekat daju, ponizno to čineći. njegova poslanika i vjernike uzmu za zaštitnike pa Allahova strana pobjednička bit će imate za prijatelje svoje one koji vašu vjeru u šalu i porugu broje. Pa bilo da su to oni kojima je knjiga data prije vas ili da su mnogobožci. Allaha se bojte, ako vjernici ste. I kad vi na namaz pozivate, oni to za šalu i lakrdi uzimaju. Zato jer su oni ljudi koji ne razmišljaju. Ti reci, o sljedbenici knjige, zar da nas mrzite zato što u Allaha vjerujemo? I što vjerujemo u onu nama objavljenu? I što vjerujemo u onu prije objavljeno. i što je većina vas griješnika. Ti reci, hoćete li da vas obavijestim o onim još gorim? Njih će Allah još žešće kazniti. to su oni koje je Allah prokleo, na koje se rasrdio. U majmune ih i u svinje pretvorio. I oni koji se vragu klanjaju. najgore mjesto čeka. Najdalje su zastranili od puta pravoga. I kad vam dođu, tad govore, vjerujemo. a takvi vam s nevjerstvom dođeše i s nevjerstvom odoše. Allah doista zna to što oni skrivaju. vidiš mnoge od njih kako se u grijehu i neprijateljstvu natječu i kako ono što je zabranjeno jedu. A ogavno je to kako oni postupaju. zašto ih čedni ljudi, svećenici i znalci njihovi ne spriječe da griješni govor govore i zabranjeno jedu. Ogavno je to kako oni postupaju. jevreji govore Allahova ruka je stisnuta. Stisle im se ruke njihove i prokleti bili zbog toga što su rekli. Ne, ne. obje su ruke Allahove pružene. مبسوطان On kako hoće udjeljuje. كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم doista će to što gospodar tvoj objavljuje tebi kod mnogih njihovih zabudu i nevjerstvo jačati. A mi smo među njih stavili neprijateljstvo i mržnju do dana sudnjega. kad god raspire vatru za rat, Allah je ugasi. I na zemlji oni smutnju hoće praviti. Allah smutljivce ne voli. المفسدين ولو أن أهل الكتاب Da sljedbenici knjige vjeruju i da su bogobojazni. لكفرنا Grijehove njihove mi bismo im prekrili. jamačno bismo ih u bašće rajskog uživanja uveli. Da se oni prihvate te vrata i inđila, i onoga što im je objavljeno od gospodara njihova. Imali bi šta jeste od onog iznad njih i onog ispod nogu njihovih. A ima i sljedbenika knjige pravednih ali je ogavno ono šta većina njih čini. O poslaniče, ti obznani šta ti se od gospodara tvoga objavi. A ako to ne učiniš, tad poslanicu njegovu ti obznanio nisi. A Allah će te od svijeta štititi. الله Allah na pravu stazu narod nevjernički قوما neće uputiti. كافرين قل Ti يا reci, أهل o sljedbenici knjige, الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا Vi nemate vjere nikakve sve dok se Tevrata i Inđila i onog što vam je objavljeno od gospodara vašega pridržavali ne budete. doista će to što gospoda tvoj objavljuje tebi kod mnogih njihovih zabudu i nevjerstvo jačati. Ali ti za narodom nevjerničkim nemoj očajavati. zaista oni koji vjeruju i koji su bili jevreji i sabijici i kršćani koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i dobra djela rade. من Njima straha nema خوف عليهم i oni očajavati neće. يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل I mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad god bi im koji poslanik donio ono što im po volji duša njihovih ne bi, poslanike u laz ugonili, a neke bi ubijali. Znovali su da na iskušenje neće biti stavljeni. Potom su slijepi i gluhi bili. a zatim im Allah oprsti. Ali među njima još je dosta slijepih i gluhih. A Allah dobro vidi to što čine oni. Nevjernici su oni koji vele Doista je Bog Mesih, sin Mejremi A pa Mesih je zborio O sinovi Israilovi Štujte vi Allaha i moga i vašega gospodara. će Allah dženet zabraniti. stanište njegovo vatra će biti. A nevjernicima niko neće pomoći. Nevjernici su oni koji tvrde Allah je treći od trojice jedan Bog. إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون A ako se od takva govora ne okane, bolna patnja će doista stići one koji ne vjeruju među njima. Zašto se oni ne pokaju Allahu i oprsta od njega zatraži? Pa Allah grijehe prašta i samilostan je. Mesih, sin Merjane, samo je poslanik. I prije njega dosta poslanika minu. A majka njegova je uvijek zborila istinu. I njih dvoje jeli su hranu. kako im znakove objašnjavamo mi. A potom vidi kako se okreću oni. Ti reci, zar da nekome drugom robujete? Ko vam ne može učiniti ni koristi kakve a ni štete, a ne Allahu. Pa Allah je onaj koji sve čuje i koji sve zna. Ti reci, posljedbenici knjigi. Vi u svojoj vjeri ne pretjerujte suprotno istini. I prohtjeve ne slijedite naroda koji je zalutao još prije. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا a i mnoge u zabludu odveo je, ضلوا عن pa tako i sam s pravog puta skrenuo je. takvi su nevjernici sinova Izraila jezikom Davuda i Isaa, sina Mejremina. Jer su obijesni bili i granice svakog zla prelazili. druge od ružnih stvari nisu odvraćali, a i sami su ih radili. Ogavno je to kako su postupali. Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobožcima prijateljuju. Ogavno li ono što sami sebi pripravljaju, pa protiv sebe Allahovu srđbu izazovu i u patnji do vijeka ostanu. a da oni u Allaha i u vjerovjesnika vjeruju. I u ono što je objavljeno vjerovjesniku. Mnogobošcima oni prijatelji ne bi bili. Ali većina njih su razvratnici. لتجدن أشد الناس عداوة للذين Ti ćeš doista naći da su jevreji i mnogobošci vjernicima neprijatelji najžešći. A sigurno ćeš još naći da su vjernicima prijateljstvom najbliži oni koji vele mi smo kršćani. To je zato jer među njima svećenika ima i monaha i zato jer se oni ne ohole. I kad oni ono što se poslaniku objavljuje slušaju, ti vidiš kako im iz očiju suzeliju. Sve zbog istine koju spoznaju. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون I oni govore, ربنا gospodaru naš, mi vjerujemo آمنا s onima što vjeru svjedoče, ti upiši i nas. Zašto da i mi u Allaha ne vjerujemo i u istinu koja nam dolazi? Pa i mi žudimo da nas gospodar naš uvede s ljudima dobrim u džennet. I Allah će njih za riječi koje su govorili rajskim bašćama kroz koje teku rijeke nagraditi. U rajskim bašćama vječno će oni ostati. Takva će nagrada dobročiniteljima biti. A oni koji ne vjeruju i lažnim smatraju naše znakove, takvi će biti stanovnici vatri. vjernici. Ne zabranjujte sebi ljepote koje vam Allah dozvolio je. I granice ne prestupajte. Allah ne voli one koji prelaze granice. Od onog što vam je Allah podario, što je dozvoljeno i lijepo, vi jedite i Allaha se bojite u kojeg vi vjerujete. Allah vas neće kazniti za zakljetve nenamjerni, ali će vas kazniti za zakljetve namjerni. Za prekršenu zakljetu vi ćete se iskupiti. Tako što Tako što ćete deset siromaha nahraniti. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما Onom posljednjom hranom kojom porodicu svoju hranite. ili pak da siromahe odjednete ili roba robstva oslobodite. A ko niti jedno od toga ne bude mogao, tri dana on nek posti. Eto, tako se za zakljetve svoje, kad se zakunete, otkupljujete. A zakljetvi svoji vi se pridržavajte. I tako vam Allah objašnjava propise svoje da biste mu zahvalni bili. vjernici. Doista su vino i kocka i kumiri i strelice za proricanje ružne stvari. Posao šeitanski. Svega toga se klonite da biste postigli što želite. šeitan samo hoće da među vas neprijateljstvo i mržnju ubaci vinom i kockom i da vas od spominjanja Allaha i namaza odvrati hoćete li vi s tim prestati? I pokoravajte se Allahu. I pokoravajte se poslaniku. I nek ste na oprezu. ako leđa okrenete. Znajte da je poslanik naš dužan samo da obznani. Nije vjernicima ni dobročiniteljima grijeh da nešto pojedu i popiju. Ako se onog što je njima zabranjeno čuvaju i ako vjeruju i dobra djela čine. Te ako se Allaha boje i vjeruju, zatim grijeha klone i dobro rade. dobročinitelje. O vjernici, Allah će vas svakako kušati lovinom koja će vam tik ruku vaših i kopalja vaših biti. Da Allah tako pokaže na one koji se njega, kad ih niko ne vidi, boje. A onome ko čini zlo i nakon toga patnja bolna. O vjernici, dok ste u ihranima, nemojte loviti. tako s namjerom divlja čulovi. Kazna je da domaću životinju kao kurban kabi namijeni. se domaćoj životinji dvojica vaših pravednika procijeniti? Ili će se taj iskupiti time što će vrijednošću istom siromahe nahraniti? Ili će, da bi osjetio propadnost čina svoga, postiti? A što je prije bilo, Allah je oprostio. ko se takvu činu opet vrati, Allah će njega kazniti. Allah je silan i strogo kažnjava. dopušteno vam je u moru loviti. Vama i putnicima lovinom se hraniti i u tome uživati. A zabranjeno vam je na kopnu loviti, sve dok ste u ihramima, dok hađa obavljate. i Allaha se bojte kod kojeg ćete se sabrati. Allah je učinio Kabu hram sveti preporodom za svijet, a tako i sveti mjesec i kurbane, naročito one ogrlicama nagizdane. A sve to da znate, da Allah zna sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. i da Allah zaista svaku stvar zna. Znajte da Allah žestoko kažnjava i da grijehe prašta. I sa milostanjem. Poslanikovo je samo da obznani. A pa Allah zna sve što vi na javu iznosite i što skrivate. ti reci. Ružno i lijepo nisu isto. Makar te mnoštvo ružnog čudilo. I Allaha se bojte. O, vi umom obdareni. Da biste uspjeh zadobili. pitajte o stvarima koje vam, kad vam se objasni, zlo donosi. A ako budete pitali o njima u vrijeme dok se Kur'an objavljuje, objasnit će vam se i Allah će izbrisati ono od prije. prašta grijehe i blag Pitanja takva su prije vas postavljali. Pa poslije u to nisu povjerovali. Allah nije nikakva propisa dao ni o Behiri ni Saibi ni Vasili ani Hami nego oni koji ne vjeruju na Allaha laži izmišljaju većina njih pameti nemaju. I kad im se kaže Dođite onom što Allah objavljuje i dođite poslaniku. Oni odgovaraju, dosta je nama ono što od predaka naših naslijedismo. Zar i onda kad breci njihovi ništa nisu znali, niti na pravom putu bili, ušama svojim vi se brinite. Ako ste na pravoj stazi, ona i zalutali neće vam naškoditi. A Allahu ćete se svi povratiti. i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. O vjernici, kad vam se smrt približi, neka pridavanju oporuke dvojica pravednika vaših vama svjedoči. من الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو Ili druga dvojica koji nisu vaši. Ako ste na putu, a skobi vas skob smrti. A ako u njih vi sumnjate, onda nakon namaza vi zadržite pa nek vam se Allahom zakunu zakljetu mi ni po koju cijenu nećemo prodati posrijedi bio i rođak nekoji. ولا نكره I svjedočenje od Allaha propisano mi nećemo skriti. U protivnom, mi bismo među griješnicima bili. فإن عثر على أنهما a ako se otkrije da su ta dvojica zgriješila, tad mjesto njih drugu dvojicu, da ih zamijene uzmite između oni kojima šteta nanesena je. neka se Allahom zakunu. Naše svjedočenje istinitije je od svjedočena njihova. Mi se nismo krivo zaklili. jer bismo tada doista nepravedni bili. Tako je najlakše da oni daju svjedočenje, kako i dolično je. i da se ne boje da će zakletve njihove drugim zakletvama biti poništene. I Allaha se bojte i poslušni budite. Allah neće pravom stazom uputiti razvratnike. Na dan kad Allah poslanike zakupi i upita, jesu li vam se odazvali? A poslanici odgovore, mi znanje nemamo o tome. jer samo ti svih tajni znalac si. I kad Allah rekne O Isa, sine Mejremin Sjeti se blagodati moje prema tebi i majici tvojoj kad sam te s Džibrilom osnažio. Pa si iz Bešike s ljudima zborio. A i kad si zreo čovjek bio, i kad sam te knjizi i mudrosti i te vratu i inđilu naučio kad si nešto od ilovače na ptiću priliku, mojom dozvolom oblikovao. sam slijepa od rođenja i gubavu, ti iscijelio. I kad si mojom dozvolom mrtve dizao, kad sam ja od tebe, sinove Israilove, otklonio i obuzdao. Tad kad si im ti znakove donio. su oni koji među njima ne vjeruju rekli To drugo nije doli prava vrađbina što je. I kad sam učenicima naredio Vjerujte u mene i poslanika moga. A oni su odgovorili, vjerujemo. A i ti svedokom budi da smo ti mi predani. I kad učenici upitaše, O Isa, sine Mejremi. Da li je gospodar tvoj u stanju? Nama s neba spustiti trpezu. A Isa reče, Allaha se bojte, ako ste vjernici. A oni rekoše, mi želimo s nje da jedemo i da srca naša budu smirena i da znamo da si nam zborio istinu ti. i da trpeze mi budemo svjedoci. Pa Isa, sin Neiremin, reče Allahu, o naš gospodaru, s neba nam ti trpezu spusti, السماء da nam blagdan ona bude لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا i čudo od tebe, وآخرنا i našim prvima i našim potonjim ljudima. i obskrbi nas, jer si ti obskrbitelj najbolji. Allah reče, ja ću vam trpezu spustiti. ko će od vas i nakon toga nevjernik biti? Ja ću takvog, doista, kao nikog na svijetu, žestoko kazniti. I kada Allah rekne O Isa, sine Mejremin Da li ti ljudima kaza, Uzmite mene i majku moju kao božanstva dva uz Allaha. I reći će Isa, slavljen nek si ti, nije bilo moje da govorim o onom našta prava ne posjeduje. Da tako rekao, ti bi to znao. Ti znaš što ja znam, a ja što ti znaš ne znam. Ti si doista znalac tajni svih. Ja im nisam drugo rekao osim ono što si mi ti naredio. Robujte Allahu i mome i vašem gospodaru. I svjedokom sam im bio, svjedok sam među njima boravio. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت A kad si me ti uzeo, كنت أنت ti si nad njima bdio. Ti nad svakom stvari bdiješ. Ako je kazniš ti, oni su robovi tvoji. A ako im oprostiš, Pa ti silan i mudar si. I Allah će reći Evo dana u kome će istino ljubivima istino ljubivost koristiti njihova. koristiti njihova. لهم جنات تجري من Njima pripadaju bašće rajske تحتها الأنهار kroz koje teku rijeke. خالدين U فيها njima će oni vječno ostati. أبدا رضي S njima zadovoljan Allah će biti, الله a i oni s njim. To će uspjeh biti golemi. Allahu pripada vlast nebesa i zemlje i onog što na njima je. On može učiniti sve.